Uspokój się. Calm down. Chill out. Zrób coś szybko. Hurry. Do up. Zmłoś się. Report. Sign up. Wstrzymać. Suspend. Hold off. Wtrącić się. Interrupt. Butt in. Rozlicz się. Settle. Square up. Zrelaksuj się. Relax. Wind down. Zbierz się. Collect. Round up. Powtarzać. Repeat. Go over. Oszczędzaj. Save up. Scrimp on. Uspokój się. Calm down. Chill out. Zrób coś szybko. Hurry. Do up. Zmłoś się. Report. Sign up. Wstrzymać. Suspend. Hold off. Wtrącić się. Interrupt. Butt in. Rozlicz się. Settle. Square up. Zrelaksuj się. Relax. Wind down. Zbierz się. Collect. Round up. Powtarzać. Repeat. Go over. Oszczędzaj. Save up. Scrimp on. Uspokój się. Calm down. Chill out. Zrób coś szybko. Hurry. Do up. Zmłoś się report, sign up, wstrzymać, suspend, hold off, wtrącić się, interrupt, butt in, rozlicz się, settle, square up, zrelaksuj się, relax, wind down, Zbierz się. Collect. Round up. Powtarzać. Repeat. Go over. Oszczędzaj. Save up. Scrimp on. Uspokój się. Calm down. Chill out. Zrób coś szybko. Hurry. Do up. Zgłoś się. Report. Sign up. Wstrzymać. Suspend. Hold off. Wtrącić się. Interrupt. Butt in. Rozlicz się. Settle. Square up. Zrelaksuj się. Relax. Wind down. Zbierz się. Collect. Round up. Powtarzać. Repeat. Go over. Oszczędzaj. Save up. Scrimp on. Uspokój się. Calm down. Chill out. Zrób coś szybko. Hurry. Do up. Zgłoś się. Report. Sign up. Wstrzymać. Suspend. Hold off. Wtrącić się. Interrupt. Butt in. Rozlicz się. Settle. Square up. Zrelaksuj się. Relax. Wind down. Zbierz się. Collect. Round up. Powtarzać. Repeat. Go over. Oszczędzaj. Save up. Scrimp on. Uspokój się. Calm down. Chill out. Zrób coś szybko. Hurry. Do up. Zgłoś się. Report. Sign up. Wstrzymać. Suspend. Hold off. Wtrącić się. Interrupt. Butt in. Rozlicz się. Settle. Square up. Zrelaksuj się. Relax. Wind down. Zbierz się. Collect. Round up. Powtarzać. Repeat. Go over. Oszczędzaj. Save up. Scrimp on. Uspokój się. Calm down. Chill out. Zrób coś szybko. Hurry. Do up. Zmłoś się report, sign up, wstrzymać, suspend, hold off, wtrącić się, interrupt, butt in, rozlicz się, settle, square up, zrelaksuj się, relax, wind down, Zbierz się. Collect. Round up. Powtarzać. Repeat. Go over. Oszczędzaj. Save up. Scrimp on. Uspokój się. Calm down. Chill out. Zrób coś szybko. Hurry. Do up. Zgłoś się. Report. Sign up. Wstrzymać. Suspend. Hold off. Wtrącić się. Interrupt. Butt in. Rozlicz się. Settle. Square up. Zrelaksuj się. Relax. Wind down. Zbierz się. Collect. Round up. Powtarzać. Repeat. Go over. Oszczędzaj. Save up. Scrimp on. Uspokój się. Calm down. Chill out. Zrób coś szybko. Hurry. Do up. Zgłoś się. Report. Sign up. Wstrzymać. Suspend. Hold off. Wtrącić się. Interrupt. Butt in. Rozlicz się. Settle. Square up. Zrelaksuj się. Relax. Wind down. Zbierz się. Collect. Round up. Powtarzać. Repeat. Go over. Oszczędzaj. Save up. Scrimp on. Uspokój się. Calm down. Chill out. Zrób coś szybko. Hurry. Do up. Zgłoś się. Report. Sign up. Wstrzymać. Suspend. Hold off. Wtrącić się. Interrupt. Butt in. Rozlicz się. Settle. Square up. Zrelaksuj się. Relax. Wind down. Zbierz się. Collect. Round up. Powtarzać. Repeat. Go over. Oszczędzaj. Save up. Scrimp on. Uspokój się. Calm down. Chill out. Zrób coś szybko. Hurry. Do up. Zgłoś się report, sign up, wstrzymać, suspend, hold off, wtrącić się, interrupt, butt in, rozlicz się, settle, square up, zrelaksuj się, relax, Wind down. Zbierz się. Collect. Round up. Powtarzać. Repeat. Go over. Oszczędzaj. Save up. Scrimp on. Uspokój się. Calm down. Chill out. Zrób coś szybko. Hurry. Do up. Zgłoś się. Report. Sign up. Wstrzymać. Suspend. Hold off. Wtrącić się. Interrupt. Butt in. Rozlicz się. settle, square up. Zrelaksuj się. Relax. Wind down. Zbierz się. Collect. Round up. Powtarzać. Repeat. Go over. Oszczędzaj. Save up. Scrimp on. Uspokój się. Calm down. Chill out. Zrób coś szybko. Hurry. Do up. Zmłoś się. Report. Sign up. Wstrzymać. Suspend. Hold off. Wtrącić się. Interrupt. Butt in. Rozlicz się. Settle. Square up. Zrelaksuj się. Relax. Wind down. Zbierz się. Collect. Round up. Powtarzać. Repeat. Go over. Oszczędzaj. Save up. Scrimp on. Uspokój się. Calm down. Chill out. Zrób coś szybko. Hurry. Do up. Zgłoś się. Report. Sign up. Wstrzymać. Suspend. Hold off. Wtrącić się. Interrupt. Butt in. Rozlicz się. Settle. Square up. Zrelaksuj się. Relax. Wind down. Zbierz się. Collect. Round up. Powtarzać. Repeat. Go over. Oszczędzaj. Save up. Scrimp on. Uspokój się. Calm down. Chill out. Zrób coś szybko. Hurry. Do up. Zmłoś się report, sign up, wstrzymać, suspend, hold off, wtrącić się, interrupt, butt in, rozlicz się, settle, square up, zrelaksuj się, relax, Wind down. Zbierz się. Collect. Round up. Powtarzać. Repeat. Go over. Oszczędzaj. Save up. Scrimp on. Uspokój się. Calm down. Chill out. Zrób coś szybko. Hurry. Do up. Zgłoś się. Report. Sign up. Wstrzymać. Suspend. Hold off. Wtrącić się. Interrupt. Butt in. Rozlicz się. settle, square up. Zrelaksuj się. Relax. Wind down. Zbierz się. Collect. Round up. Powtarzać. Repeat. Go over. Oszczędzaj. Save up. Scrimp on. Uspokój się. Calm down. Chill out. Zrób coś szybko. Hurry. Do up. Zgłoś się. Report. Sign up. Wstrzymać. Suspend. Hold off. Wtrącić się. Interrupt. Butt in. Rozlicz się. Settle. Square up. Zrelaksuj się. Relax. Wind down. Zbierz się. Collect. Round up. Powtarzać. Repeat. Go over. Oszczędzaj. Save up. Scrimp on. Uspokój się. Calm down. Chill out. Zrób coś szybko. Hurry. Do up. Zgłoś się. Report. Sign up. Wstrzymać. Suspend. Hold off. Wtrącić się. Interrupt. Butt in. Rozlicz się. Settle. Square up. Zrelaksuj się. Relax. Wind down. Zbierz się. Collect. Round up. Powtarzać. Repeat. Go over. Oszczędzaj. Save up. Scrimp on. Uspokój się. Calm down. Chill out. Zrób coś szybko. Hurry. Do up. Zmłoś się report, sign up, wstrzymać, suspend, hold off, wtrącić się, interrupt, butt in, rozlicz się, settle, square up, zrelaksuj się, relax, wind down, Zbierz się. Collect. Round up. Powtarzać. Repeat. Go over. Oszczędzaj. Save up. Scrimp on. Uspokój się. Calm down. Chill out. Zrób coś szybko. Hurry. Do up. Zgłoś się. Report. Sign up. Wstrzymać. Suspend. Hold off. Wtrącić się. Interrupt. Butt in. Rozlicz się. Settle. Square up. Zrelaksuj się. Relax. Wind down. Zbierz się. Collect. Round up. Powtarzać. Repeat. Go over. Oszczędzaj. Save up. Scrimp on. Uspokój się. Calm down. Chill out. Zrób coś szybko. Hurry. Do up. Zgłoś się. Report. Sign up. Wstrzymać. Suspend. Hold off. Wtrącić się. Interrupt. Butt in. Rozlicz się. Settle. Square up. Zrelaksuj się. Relax. Wind down. Zbierz się. Collect. Round up. Powtarzać. Repeat. Go over. Oszczędzaj. Save up. Scrimp on. Uspokój się. Calm down. Chill out. Zrób coś szybko. Hurry. Do up. Zmłoś się. Report. Sign up. Wstrzymać. Suspend. Hold off. Wtrącić się. Interrupt. Butt in. Rozlicz się. Settle. Square up. Zrelaksuj się. Relax. Wind down. Zbierz się. Collect. Round up. Powtarzać. Repeat. Go over. Oszczędzaj. Save up. Scrimp on. Uspokój się. Calm down. Chill out. Zrób coś szybko. Hurry. Do up. Zgłoś się report, sign up, wstrzymać, suspend, hold off, wtrącić się, interrupt, butt in, rozlicz się, settle, square up, zrelaksuj się, relax, wind down, Zbierz się. Collect. Round up. Powtarzać. Repeat. Go over. Oszczędzaj. Save up. Scrimp on. Uspokój się. Calm down. Chill out. Zrób coś szybko. Hurry. Do up. Zgłoś się. Report. Sign up. Wstrzymać. Suspend. Hold off. Wtrącić się. Interrupt. Butt in. Rozlicz się. Settle. Square up. Zrelaksuj się. Relax. Wind down. Zbierz się. Collect. Round up. Powtarzać. Repeat. Go over. Oszczędzaj. Save up. Scrimp on. Uspokój się. Calm down. Chill out. Zrób coś szybko. Hurry. Do up. Zgłoś się. Report. Sign up. Wstrzymać. Suspend. Hold off. Wtrącić się. Interrupt. Butt in. Rozlicz się. Settle. Square up. Zrelaksuj się. Relax. Wind down. Zbierz się. Collect. Round up. Powtarzać. Repeat. Go over. Oszczędzaj. Save up. Scrimp on. Uspokój się. Calm down. Chill out. Zrób coś szybko. Hurry. Do up. Zmłoś się. Report. Sign up. Wstrzymać. Suspend. Hold off. Wtrącić się. Interrupt. Butt in. Rozlicz się. Settle. Square up. Zrelaksuj się. Relax. Wind down. Zbierz się. Collect. Round up. Powtarzać. Repeat. Go over. Oszczędzaj. Save up. Scrimp on. Uspokój się. Calm down. Chill out. Zrób coś szybko. Hurry. Do up. Zgłoś się report, sign up, wstrzymać, suspend, hold off, wtrącić się, interrupt, butt in, rozlicz się, settle, square up, zrelaksuj się, relax, wind down, Zbierz się. Collect. Round up. Powtarzać. Repeat. Go over. Oszczędzaj. Save up. Scrimp on. Uspokój się. Calm down. Chill out. Zrób coś szybko. Hurry. Do up. Zgłoś się. Report. Sign up. Wstrzymać. Suspend. Hold off. Wtrącić się. Interrupt. Butt in. Rozlicz się. Settle. Square up. Zrelaksuj się. Relax. Wind down. Zbierz się. Collect. Round up. Powtarzać. Repeat. Go over. Oszczędzaj. Save up. Scrimp on. Uspokój się. Calm down. Chill out. Zrób coś szybko. Hurry. Do up. Zgłoś się. Report. Sign up. Wstrzymać. Suspend. Hold off. Wtrącić się. Interrupt. Butt in. Rozlicz się. Settle. Square up. Zrelaksuj się. Relax. Wind down. Zbierz się. Collect. Round up. Powtarzać. Repeat. Go over. Oszczędzaj. Save up. Scrimp on. Uspokój się. Calm down. Chill out. Zrób coś szybko. Hurry. Do up. Zgłoś się. Report. Sign up. Wstrzymać. Suspend. Hold off. Wtrącić się. Interrupt. Butt in. Rozlicz się. Settle. Square up. Zrelaksuj się. Relax. Wind down. Zbierz się. Collect. Round up. Powtarzać. Repeat. Go over. Oszczędzaj. Save up. Scrimp on. Uspokój się. Calm down. Chill out. Zrób coś szybko. Hurry. Do up. Zgłoś się report, sign up, wstrzymać, suspend, hold off, wtrącić się, interrupt, butt in, rozlicz się, settle, square up, zrelaksuj się, relax, wind down, Zbierz się. Collect. Round up. Powtarzać. Repeat. Go over. Oszczędzaj. Save up. Scrimp on. Uspokój się. Calm down. Chill out. Zrób coś szybko. Hurry. Do up. Zgłoś się. Report. Sign up. Wstrzymać. Suspend. Hold off. Wtrącić się. Interrupt. Butt in. Rozlicz się. Settle. Square up. Zrelaksuj się. Relax. Wind down. Zbierz się. Collect. Round up. Powtarzać. Repeat. Go over. Oszczędzaj. Save up. Scrimp on. Uspokój się. Calm down. Chill out. Zrób coś szybko. Hurry. Do up. Zgłoś się. Report. Sign up. Wstrzymać. Suspend. Hold off. Wtrącić się. Interrupt. Butt in. Rozlicz się. Settle. Square up. Zrelaksuj się. Relax. Wind down. Zbierz się. Collect. Round up. Powtarzać. Repeat. Go over. Oszczędzaj. Save up. Scrimp on. Uspokój się. Calm down. Chill out. Zrób coś szybko. Hurry. Do up. Zgłoś się. Report. Sign up. Wstrzymać. Suspend. Hold off. Wtrącić się. Interrupt. Butt in. Rozlicz się. Settle. Square up. Zrelaksuj się. Relax. Wind down. Zbierz się. Collect. Round up. Powtarzać. Repeat. Go over. Oszczędzaj. Save up. Scrimp on. Uspokój się. Calm down. Chill out. Zrób coś szybko. Hurry. Do up. Zgłoś się. Report. Sign up. Wstrzymać. Suspend. Hold off. Wtrącić się. Interrupt. Butt in. Rozlicz się. Settle. Square up. Zrelaksuj się. Relax. Wind down. Zbierz się. Collect. Round up. Powtarzać. Repeat. Go over. Oszczędzaj. Save up. Scrimp on. Uspokój się. Calm down. Chill out. Zrób coś szybko. Hurry. Do up. Zgłoś się. Report. Sign up. Wstrzymać. Suspend. Hold off. Wtrącić się. Interrupt. Butt in. Rozlicz się. settle, square up. Zrelaksuj się. Relax. Wind down. Zbierz się. Collect. Round up. Powtarzać. Repeat. Go over. Oszczędzaj. Save up. Scrimp on. Uspokój się. Calm down. Chill out. Zrób coś szybko. Hurry. Do up. Zgłoś się. Report. Sign up. Wstrzymać. Suspend. Hold off. Wtrącić się. Interrupt. Butt in. Rozlicz się. Settle. Square up. Zrelaksuj się. Relax. Wind down. Zbierz się. Collect. Round up. Powtarzać. Repeat. Go over. Oszczędzaj. Save up. Scrimp on. Uspokój się. Calm down. Chill out. Zrób coś szybko. Hurry. Do up. Zgłoś się. Report. Sign up. Wstrzymać. Suspend. Hold off. Wtrącić się. Interrupt. Butt in. Rozlicz się. Settle. Square up. Zrelaksuj się. Relax. Wind down. Zbierz się. Collect. Round up. Powtarzać. Repeat. Go over. Oszczędzaj. Save up. Scrimp on. Uspokój się. Calm down. Chill out. Zrób coś szybko. Hurry. Do up. Zmłoś się. report, sign up, wstrzymać, suspend, hold off, wtrącić się, interrupt, butt in, rozlicz się, settle, square up, zrelaksuj się, relax, wind down, Zbierz się. Collect. Round up. Powtarzać. Repeat. Go over. Oszczędzaj. Save up. Scrimp on. Uspokój się. Calm down. Chill out. Zrób coś szybko. Hurry. Do up. Zgłoś się. Report. Sign up. Wstrzymać. Suspend. Hold off. Wtrącić się. Interrupt. Butt in. Rozlicz się. Settle. Square up. Zrelaksuj się. Relax. Wind down. Zbierz się. Collect. Round up. Powtarzać. Repeat. Go over. Oszczędzaj. Save up. Scrimp on. Uspokój się. Calm down. Chill out. Zrób coś szybko. Hurry. Do up. Zgłoś się. Report. Sign up. Wstrzymać. Suspend. Hold off. Wtrącić się. Interrupt. Butt in. Rozlicz się. Settle. Square up. Zrelaksuj się. Relax. Wind down. Zbierz się. Collect. Round up. Powtarzać. Repeat. Go over. Oszczędzaj. Save up. Scrimp on. Uspokój się. Calm down. Chill out. Zrób coś szybko. Hurry. Do up. Zgłoś się. Report. Sign up. Wstrzymać. Suspend. Hold off. Wtrącić się. Interrupt. Butt in. Rozlicz się. Settle. Square up. Zrelaksuj się. Relax. Wind down. Zbierz się. Collect. Round up. Powtarzać. Repeat. Go over. Oszczędzaj. Save up. Scrimp on. Uspokój się. Calm down. Chill out. Zrób coś szybko. Hurry. Do up. Zmłoś się. Support. Sign up. Wstrzymać. Suspend. Hold off. Wtrącić się. Interrupt. Butt in. Rozlicz się. Settle. Square up. Zrelaksuj się. Relax. Wind down. Zbierz się. Collect. Round up. Powtarzać. Repeat. Go over. Oszczędzaj. Save up. Scrimp on. Uspokój się. Calm down. Chill out. Zrób coś szybko. Hurry. Do up. Zgłoś się. Report. Sign up. Wstrzymać. Suspend. Hold off. Wtrącić się. Interrupt. Butt in. Rozlicz się. Settle. Square up. Zrelaksuj się. Relax. Wind down. Zbierz się. Collect. Round up. Powtarzać. Repeat. Go over. Oszczędzaj. Save up. Scrimp on. Uspokój się. Calm down. Chill out. Zrób coś szybko. Hurry. Do up. Zgłoś się. Report. Sign up. Wstrzymać. Suspend. Hold off. Wtrącić się. Interrupt. Butt in. Rozlicz się. Settle. Square up. Zrelaksuj się. Relax. Wind down. Zbierz się. Collect. Round up. Powtarzać. Repeat. Go over. Oszczędzaj. Save up. Scrimp on. Uspokój się. Calm down. Chill out. Zrób coś szybko. Hurry. Do up. Zgłoś się. Report. Sign up. Wstrzymać. Suspend. Hold off. Wtrącić się. Interrupt. Butt in. Rozlicz się. Settle. Square up. Zrelaksuj się. Relax. Wind down. Zbierz się. Collect. Round up. Powtarzać. Repeat. Go over. Oszczędzaj. Save up. Scrimp on. Uspokój się. Calm down. Chill out. Zrób coś szybko. Hurry. Do up. Zmłoś się. report, sign up, wstrzymać, suspend, hold off, wtrącić się, interrupt, butt in, rozlicz się, settle, square up, zrelaksuj się, relax, wind down, Zbierz się. Collect. Round up. Powtarzać. Repeat. Go over. Oszczędzaj. Save up. Scrimp on. Uspokój się. Calm down. Chill out. Zrób coś szybko. Hurry. Do up. Zgłoś się. Report. Sign up. Wstrzymać. Suspend. Hold off. Wtrącić się. Interrupt. Butt in. Rozlicz się. Settle. Square up. Zrelaksuj się. Relax. Wind down. Zbierz się. Collect. Round up. Powtarzać. Repeat. Go over. Oszczędzaj. Save up. Scrimp on. Uspokój się. Calm down. Chill out. Zrób coś szybko. Hurry. Do up. Zgłoś się. Report. Sign up. Wstrzymać. Suspend. Hold off. Wtrącić się. Interrupt. Butt in. Rozlicz się. Settle. Square up. Zrelaksuj się. Relax. Wind down. Zbierz się. Collect. Round up. Powtarzać. Repeat. Go over. Oszczędzaj. Save up. Scrimp on. Uspokój się. Calm down. Chill out. Zrób coś szybko. Hurry. Do up. Zgłoś się. Report. Sign up. Wstrzymać. Suspend. Hold off. Wtrącić się. Interrupt. Butt in. Rozlicz się. Settle. Square up. Zrelaksuj się. Relax. Wind down. Zbierz się. Collect. Round up. Powtarzać. Repeat. Go over. Oszczędzaj. Save up. Scrimp on. Uspokój się. Calm down. Chill out. Zrób coś szybko. Hurry. Do up. Zgłoś się report, sign up, wstrzymać, suspend, hold off, wtrącić się, interrupt, butt in, rozlicz się, settle, square up, zrelaksuj się, relax, wind down, Zbierz się. Collect. Round up. Powtarzać. Repeat. Go over. Oszczędzaj. Save up. Scrimp on. Uspokój się. Calm down. Chill out. Zrób coś szybko. Hurry. Do up. Zgłoś się. Report. Sign up. Wstrzymać. Suspend. Hold off. Wtrącić się. Interrupt. Butt in. Rozlicz się. Settle. Square up. Zrelaksuj się. Relax. Wind down. Zbierz się. Collect. Round up. Powtarzać. Repeat. Go over. Oszczędzaj. Save up. Scrimp on.